Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor, birkaç tane arkadaş hakikaten soruyor. Dua ile ilgili bazı hükümler. Dua fazileti nedir? El kaldırılır mı? Nerede kaldırılır? Ee, elini kaldırdıktan sonra yüzünü silebilirsin. Vesaire bir e, çok soru geldi dua ile ilgili. Bunları hepsini topladım bir araya. Dua arkadaşlar dua en büyük ibadetlerden birisidir. En faziletli ibadetlerden birisidir. Çünkü dua nedir? Her yerde dedik, dediğimiz gibi Allah'ı hatırlatma, hatırlamaktır. Yani her şeyde duaya Allah'a döne, dönmektir. Budur dua. Anlamı budur. Gafir surasında 60. ayette Rabbil Alemin ne buyuruyor? وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki Dua yapın bana, dua edin bana, isticab ediniz. Demek ki bir emirdir. Her zaman Allah bundan hoşnut olur. Kulu yar varsın ona o da affetsin. Bakara 86'da 186'da ve iz ve iza sa'alaka ibadi anni kullarım ey Muhammed sen ben, ben beni senden sorsalar fe inni karibun ben onlara yakınım ucibu da'vete da'i اِذَا دَعَانِ Bana dua etseler ben onlara cevap veririm. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Bana isticab etsiler. Neyime? Yani dua istiyorum etsiler. ibadet istiyorum yapsılar. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Hakkıyla bana iman etsiler. لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ O zaman raşidlerden olurlar. Yolları doğru sirat üzerine olurlar. Onun için de e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste ne diyor? اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ Dua ibadetin te kendisidir. Hatta bir zayıf rivayet var. E, diyor ki dua ibadetin muhudur, beynidir, lübbüdür, içidir. Ve diğer hadiste ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afzalü dua, ibade dua. En faziletli ibade duadır. Sonra bir hadiste ne diyor? Leyse min şeyin ekremu alallahi teala mine dua en faziletli Allah yanında en muteber nedir? Duadır. İnne rabbukum tebareke ve teala Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor sizin Rabbiniz tebareke ve teala hayiyyun kerimun hayy yani e, istihya eder. Kerim comarttır. Yestehi istihya eder. Neden? İstihya eden çok hayalı. Yestehi yani istihya eder. Neden? Min abdihi o kuldan اِذَا رَفَعَ يَدَهُ O kul elini kaldırdı ya Rab dedi. Allah'a kaldırdı ya Rab dedi. En yeriddeha sifran haibeyn. O elini boş çevirmez. İstihya eder. Allahu Teala'nın sıfatına mutlak şeyine yakışmaz. Onu yen ani verir, yen kıyamete çevirir. Diğer bir hadiste la yeruddul kaza'u illa dua kazanı sadece dua, kaza o kaderi yazılmışsa üzerine çok dua etsen Allah Teala kazayı muallak değiştirebilir. Ve la yezidu fil umri illel bir. Hadiste geçiyor bunlar. Sonra ne diyor? Ma min muslimin yed'ullaha bi da'vetin leyse fiha ithim. Bir Müslüman Allah'a bir dua yaptı. O duada bir günah yoktur. Ve la kati'ati rahim. O, dun, o dünya o günahta yani günah bir dua yapmıyor ne de rahmini kestir, kesmiyor. Yani rahim, sile rahmi kaldırmıyor orta yerden. Öyle bir dua etmiyor. İlla atah, illa atahullahu biha ihdet thalatha. Bu üç, illa Allah Teala boş göndermez elini. İlla ki elini bu üçünden birini verir ona. İmme en tuaccile lehu dawatuhu dawatuhu Onun davete acil hemen Allah cevabını verir. Ve imme en yeddehiraha lehu fi fil ahire yani de ahiret gününe koyar. Ve imma en yasrifa anhu min su'in mitliha. Yani de onun karşılığı bir kötülüğü ondan uzak eder. Ondan dolayı kalu izen neksuru dua kâle Allahu ekber e, kâle Allahu ekser dediler biz duanı çoğaltarım ya Resulallah dedi evet sonra innehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İnnehu men lem yes'alullaha teala yagzabu aleyhi. Allah'tan istemesen Allah kızar senin üzerine. Allah sever, hoşnut olur duadan. En aciz insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki dua, dua etmeyendir. Duadan aciz olanlardır. Dua en büyük ibadettir. Dua ibadettir. İbadetin de şartları nedir? İhlaslı olacak, Allah rızası için olacak. Allah'ın istediği şekilde olacaktır. Bir de rükünü nedir ibadetin dedik? Üç tane var. E, mehabbet, severek yapacaksın, korkarak yapacaksın, umid ederek yapacaksın. Ama duanın şartları var. İsticabe olmak için bazı şartlar var. Bunları uygulamamız lazım ki dua isticab etsin. Birincisi Allah rızası için yapacağız. İkincisi yani hiç gönlümüzde süs yapmayalım. Dua ediyorum deseler bu dua ediyor haşiyetleri. Ağlayarak Allah rızası için sadece dua edeceksin. Allah rızası için isteyeceksin. Dünyanı Allah rızası için isteyeceksin. Ahirete Allah rızası için isteyeceksin. İkinci adabindendir duanın. Elhamdülillah sonra ve salatu ve selam ala Resulillah başlayacaksın. Allah'a hamd, Resulullah sena yapacaksın. Bitirirken de dersin velhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Bu da nedir? Adabındandır. Duanın kabul olmasının sebebindendir. Üçüncüsü azmedeceksin, cezmedeceksin. Yani duayı öyle dua edeceksin. Emin, emin, emin olacak şekilde dua edeceksin. Eminim ben dua ettim Allah cevabımı verir. Ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor وَاَدْعُ اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ Yani Allah boş çevirmez dedik. Üç, yen bu dünyada yen gecitir yen ahirete bırakır yen de bir kötülük üzerimizden götür. Onun için biz duaya e, Allahu Teala'ya dua ederken kesin isticab edilir. Bir de dördüncüsü ilhahu fil ibade. İlhah nedir? Zor. Yani nasıl bir fakir gelir buradan kavarsın oradan girer yar varır sana ya git başımdan gitmesin öyle olacaksın Rabbil Aleminden. Yar varacaksın, ağlayacaksın, vazgeçmeyeceksin duanın. Allahu Teala bundan hoşnut oluyorsa sen de bunu en son haddine kadar yapacaksın. Beşinci kalbin hazır olacak duada. Yok ne dediğini bilmiyorsun. Gözün başka yerde, kalbin başka yerde ya Rabbi ya Rabbi diyorsun. Hayır ne dediğini bileceksin. Kimi çağırıyorsun bileceksin. Kalbin hazır olacak. Bir de altıncı nedir? Alimler diyorlar dua raha'i ve şiddede olacaktır. Zorlukta refahiyette olacaktır. Yok zorlukta ben Allah'ı hatırladım, refahiyeti hatırlamadım. Hayır, her zaman olacaktır. Yedinci Allah'tan başka da kimseden istemeyeceksin. Allah'tan başkasından istemek şirktir. Sadece Allah yapabilecek şeyleri Allah'tan isteyeceksin. Sekizinci ehli beytine, evladına, nefsine beddua yapmayacaksın. Bu duanın adabine yakışmaz. Dokuzuncu sesini alçak şekilde dua yapacaksın. Değil çağıracaksın. Yerine göre kalbinde yapacaksın ama en dua faziletli adı dağların çabalaması lazım. Konşun dinlese bir mahsuru yoktur ama riya babına girmemesi lazım. Onuncu alimler diyorlar dua yaparken istiğfar yapacaksın duanın içinde. İtiraf günahlarına itiraf edersin. Ya Rabbi ben senin günahkar kulunum. Beni affet. Nimetlerin üzerimde çoktur. Şükredemiyorum sana hakkıyla. Bunları ikrar edeceksin. Bir de on duanın isticaba zamanı, mekanı e, bir de ahvalı bir de metni var. Onları bilmemiz lazım. Hangi zamanda dua edeceğiz? En faziletli bazı zamanlarda Allah Teala dua bu zamanda müstecaptır. Bu mekanda müstecaptır. Bu şekilde müstecaptır. Onları bilmemiz lazım. Ezberlememiz lazım. 12. duayı normal yapacaksınız. Kalbimizden ne çıktı onu yapacağız. Yok böyle şiir şeklinde Araplar diyorlar ki seca e, yani şiir şeklinde kafiyeli dua yapmak. Yok. Dua Rabbil Alemin kalbinden çıkacağı diyeceksin. Edebiyet yapmayacaksın fazla. Ha edebiyet yapmak güzeldir. Duayı düzgün yapmak en güzeli nedir? Me'sur dualardan. Resulullah'ın dualarını ezberlememiz lazım. Ama avamlar yapamıyorsa normal Edebiyet yapmak da nedir? Sen kendinden lafızları e, kafiyeyle uydurmak. O da nedir? Mekruhtür. Tekellüf iyi değil. Doğal ede yapacaksınız şeyi. Bir de 13. alimler diyorlar duada huşu, korku, titremek, tazarru, ilhah, tazarru Allah'a yalvarmakla dua edeceksin. 14. amel salihin çok edeceksin. Amel salihin çok etsen bu en büyüktür sebep duanın isticabesine. 15. bir deneye zulmetmişsen onu ondan tövbe edip o zulmü ehline çevirmek duanın isticabindendir. 16. alimler diyorlar dua üç kere demen lazım. Ya Rab beni affet, Ya Rab beni affet, Ya Rab beni affet, Ya Rab çocukumu salih et, Ya Rab çocukumu salih et, Ya Rab çocukumu salih et. Üç sefer tekrar ilhah, ilhahtendir, o da makbuldur. İsticabenin bir sebebidir. 17. kıbleye yönelmek dua daha afzaldır. 18. ellerini kaldıracaksın. 19. ebdes yapsan duanı ebdesten yapman daha güzeldir. 20. alimler diyorlar tecavüz etmesin duada. Kimseye demeyeceksin ya Rabbi bunu öldür, ya Rabbi bunu kahret, ya Rabbi bunu. Yakışmaz bir Müslüman, Müslümanın yapsın bunu. Bunu yaparsan illa bir din düşmanı kafirçi yapacaksın. 21. bir dene için dua ediyorsan önce kendine başlayacaksın. Ya Rabbi beni ve kardeşimi affet. Ya Rabbi sen bir kardeşi için dua ediyorsun hidayeti. Ya Rabbi beni ve bu kardeşim hidayeti nasip et. 22.si Allah'ın isim sıfatlarıyla Allah'a dua edeceksin. Tevessül edeceksin. Ya Rab senin ismin sıfatların hakkı için. Rahman olduğu ismin hakkı için. Yen de salih amellerinle dua edeceksin. Ya Rabbi ben biliyorsun ben bu salih ameli, bu namazı, bu niyazı, bu bu hayrı, bu harati senin rızası için yaptım. Bu amelim hatı için beni affet. Yen de salih bir adam dua eder senin için. Bunlar dua kabul meseleleridir. 23. alimler diyorlar çok nafile kılmak, çok ibadet yapmak, nafile ibadetleri ferzin haricinde nedir? Duanın cevabına sebeptir, en büyük sebeplerdendir. 24. Ye, yiyece, yem, ye, yeme, yemen, içmen, giyimin hepsi halaldan olması lazım. Çünkü haramdan olsa Allah sana isticap etmez. 25. Hiç kimseye günah beddua yapmayacaksın. Tam tersine her çeşe güzel, hoşgörü dua yapacaksın. 26. alimler diyorlar her Müslümana dua etmek vaciptir. Her insan için dua etmek vaciptir. Önceden babalarımız için, alimlerimiz için, salih insanlarımız için, ondan sonra çoluk çocuklarımız için dua yapmamız lazım. Mustazaf, mazlumlar için dua yapmamız lazım. Bunlar nedir? Duamıza sebep olur. 27. her küçükte büyükte dua yapacaksın. Resulullah diyor telliğin kopsa bile Allah'a dön. 28. her zaman emir bil ma'ruf nehi'al münker etsen Allah subhanahu teala isticabe eder seni. Her zaman ağzın e, bu güzeldir, bu güzel değil, bu haramdır, bu haram değil, bu kötüdür, bu iyidir. 29. sebep diyorlar bütün masiyetlerden uzak olmak duanın isticaba sebebidir. Evet şimdi bunlar nedir? Duanın isticaba sebepleri. Bir de dua hangi zamanda, hangi mekanda isticabe güzel olur. O yönlerde biz dua etmemiz vaciptir. Onlar da birkaç tanedir. Mesela Kadir gecesi zaman olarak en mübarek gecedir. Hayrun min elfi şehir. Bin şehirden, bin aydan daha hayırlidir. Bu çok güzeldir. Kadir gecesini yakaladın, duayla geçireceksin. Orada Allah söz vermiş, isticabe edecek. İstediği kulu çevirmeyecek. İkinci, cevful leyl, gecenin ortası, Vaktu seher dedikleri geceyi üçe böleceksin. Gün batımından gün doğumuna. Bunu üçe böleceksin. Üçüncü, son üçüncü bölümde Rabbil Alemin sema dünyasına e, sıfatına layık olan bir sıfattan tecelli eder. Orada sorar her kulum bana tövbe ediyor, affedeyim, dua istiyor, vereyim. O, o zamanda da kalkıp dua edeceksin. Bir de namazın sonlarında dua müstacaptır. Tahiyatu salavat okuduktan sonra bazı maalesef insanlar Rabbena atina'yı okurlar. Ondan sonra imam hele selam vermemiş duruyorlar. Durma. Fırsanttır. İsticabı olan zamandır bu dua. Yap elinden geldikçe Rabbe, ne Kur'an ayetlerinden dua ezberlemişsen ya Resulullah'ın hadislerinden o duaları yapacaksın. Bu faziletli bir saattir. Faziletli bir vakittir. Sonra azanla ikamet arasında azan okundu. Azanla ikametin arasında dua müstecaptır. Bu arada biz dua yapacağız. Maalesef bizim e, Türkiye'de azanla ikamet arasını hemen az veriyorlar. Aslında başka ülkelerde, başka ale, İslam aleminde bazen yarım saat, 20 dakika, 15 dakika veriyorlar. Aslında bu bir fırsattır. Bizi bu fırsattan bizim Diyanet mahrum etmiş. İnşallah sesimiz Diyanete yetişir. Buradan bizi e, zaman verirler. Mesela her azandan desiler 15 dakika sonra ferz namazı dur durulacak. Bunlar ne yapıyorlar? Çağırıyorlar bizi namaza ama beklemiyorlar. Hemen zaten jet hızıyla maalesef imamlarımız kılıyor. Bizim biz de sünneti kılıp dua zamanımız olmuyor. İşte Resulullah hadiste geçtiği gibi birçok hadiste azanla ikametin arasındaki dua müstecaptır. Bütün gecenin her saatinde dua müstecaptır. Azan azan okunurken dua müstecaptır. Azan okurken e, dua etse müstecaptır. Azanın peşinden e, azan duasından sonra dua etmek müstecaptır. Yağmur yağarken dua müstecaptır. Mücahidler savaşta hücuma başladılar. Orada ne dua etsen müstecaptır. Cuma gününde e, bir gün bir saat var. O saatte dua muhakkak müstecaptır. Allah reddetmez. Bu bu bu konuda alimler e, e, e, ihtilaf etmişler. Racih olan Allahu alem ah, e, asır zamanıdır. Bazı demişler imam hutbaya çıkarcan. Ama racih olan e, Çinli namazından akşama kadar olan saattir. Zemzem suyu içerken sadık bir niyetle dua etmek müstecaptır. Güzel bir vakittir. Sücdede dua etmek namazda müstecaptır. Ferzlerde de bile sücdede dua edebilirsin. Ama neyle dua edersin? Ma'thur dualarla. Ama nafilelerde her ne dilde olsa yapabilirsin. Fatiha, Fatiha surasını okurken bu bir duadır, mustacaptır. Ama anlayacaksın ne okuyorsun. Namazdan kaldırdın başını Rabbena lekel hamd. E, Rabbena ve lekel hamd hamden kethiren tayyiben mübareken fih. Bu bir sünnette var. Bu mustacaptır. Amin derken mustacaptır. Fatiha'dan sonra imamlar arkasıca amin dedik. Ya normal okudun amin dedin. Anlayarak bu mustacaptır. Horuz baktın şey yapıyor. E, horuz e, horuz ötüyorsa bu bu öttüğü aslında da müstecaptır dua. Çünkü Resulullah diyor bir melek görüyor. Dua müstecaptır. Gün ortalanınca, gün tam ortalandı. Hele gün biraz kıysa ortadan Önle namazı olur. O gün ortalığı zamanda dua müstecaptır. Mücahidin duası müstecaptır. Hacinin duası müstecaptır. Umreye gidenin duası müstecaptır. Hasta adamın duası müstecaptır. Ha? E, uykudan kalktın gece. Gece uyandın. Birden diksindin baktın, dik, diskindin baktın gecedir. Kalktın ne dersin? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillah ve subhanallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ha? Allahümme gfirli. Allah seni affeder diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gece uyandın. Yok uyandın bir de başını. Bunu diyeceksin. Kalktın taharet üzerine ya uyudun mustecaptır bu dua. La ilahe illa ent subhaneke inni kuntu mined zalimin en mustecap dualardandır Hazret Yunus'un duası. Bir şahıs gördün vefat etti duydun. O şahısın dua etmek peşinden müstecaptır. Edeceğiz o ölü için. Teşahhütte namazda teşahhütten sonra Rabbena etine diyoruz. Onun gibi ne kadar dua etsek müstecaptır bunlar. Bir Müslüman bir Müslüman için dua yaptı gayipten. O Müslümanın haberi olmayan o dua müstecaptır muhakkak. O arkadaş bilmiyor. Ben arka, arkadan diyorum ya Rabbi bu arkadaşıma hidayet ver. Bütün gönlünden. Allah rızası için. Bu dua müstecaptır. Ramazan ayında dua müstecaptır. Müslümanlar bir araya topladı zikir yapıyorlar, ders yapıyorlar. Bu dua müstecaptır. Başına bir felaket geldi, bir ölümün oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun desen dua müstecaptır. Kalbin Allah'a yöneldi. İhlasın yükseldi hissettin duan müstecaptır. Mazlumun duası müstecaptır. Babanın oğlu için duası müstecaptır. Oğlanın baba için duası müstecaptır. Anayın da aynen. Musafirin duası müstecaptır. Seferde oldun. Orucun duası müstecaptır. Mustar, mustar çetrefil günündeki olan insan eli darda ne yaptığını bilmiyor. Onun duası müstecaptır. Adil yöneticinin duası müstecaptır. Ve hakeza bu dualar müstecap dualar çoktur arkadaşlar. Namazdan sonra dualar müstecaptır. Ebdesten sonra desen eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah cennetin Resulullah diyor sekiz kapısı açıl istediğinden girersin. Hacde cemarat attın, taşları attın müstecaptır. Kabe'nin içine girsen kılsan müstecaptır. Kabe'de tavaf ederken dua müstecaptır. Safa Marva'da müstecaptır. Vitirde müstecaptır. Ee, on son Zülhücce'nin günlerinde e, on son önce Zülhücce'nin müstecaptır. Ee, vesaire bütün bunlar nedir? Dualar müstecaptır. İşte bu dualar eee bu duaları Müslüman bilmelersi lazım. Bu duaları her zaman yapması lazım. Allah istediğini versin ona. Bunun yanında bazı hatalar var. Bu hataları da zikretmek. Sorunu bitirmeden önce cevabı. Bu hataları da zikrederim. İnsan bu hatalara düşmesin. Bu hatalar insanın duasını engeller. Mesela nedir hata? Allah'a dua yaparsan şirk yen bid'at dualar yapacaksın. Tevessüller koyacaksın. Onlardan uzak duracağız. Allah'a dua edersen üç şeyle dua edebiliriz, tevessül edebiliriz. Allah'ın güzel adlarıyla salih amellerimizde yen bir şahıs haydir aramızdadır. Ya arkadaş, ya salih alim, ya hocam, ya Allah benim için dua et. Bu duanın e, güzelliklerindendir. Ama şirki istigaseler yapsan, e, yen e, e, bid'atli istigaseler yapsan ne olur? Bu kabul olmaz. İkinci e, ölümü temenni etmek dua bu yanlıştır. Ya Rabbi beni öldür. Yanlıştır dua. Duada acele etmek yanlıştır. Acele ederim. Ya Rabbi niye cevap vermedin? Yanlıştır. Ya Rabbi niye ben seni beddua bastım filan için cevap vermedin? Yanlıştır bunlar. Duada hata nedir? Yani mümkün olacak duaları yapacaksın. Mümkün olmayan Allah Teala'dan isteyemezsin. Beni uçur ya Rabbi uçuyum. Bu, bu makul değil. Yen filanın malını yok et. Bana bu kadar mal ver ani. Bu makul değil. Her şeyin dua e, ya, e, şey yapacaksın. E, adabında bir de şer'in delal ettiği duaları yapacaksın. Ehli beytine dedik böyle dua basmazsın. Bunlar hepsi duayı bozan şeylerdir. Günah dualar yapmazsın. Sıla-i rahmi kesmek için dua yapmazsın. Masiyetler intişar etsin dua yapmazsın. Bunlar olmaz. Sonra demezsin Allah'ın rahmetine Allah'ım istesen beni affet. İstesen affetme bu yakışmaz. Bu su adeptir. Yende dersin ya Rabbi beni zengin et hiç kimseye etme. Bana şifa ver hiç kimseye verme. Bu dualar güzel değil. Bu dualar hatadır. Da adabı bozmayacaksın. Ya Rabbi diyeceksin. Allah'ın güzel adlarıyla çağıracaksın. Diğer diyemezsin. Ya Rabbi mesela e, hayvanatların Rabbi böyle adaba yakışmayan dualar yapmazsın. Güzel Allah'ın isim sıfatlarıyla yapacaksın. Duan kelimetleri fasid olmasın. Lehin olmasın. Duanı güzel kavullerden, en güzeli de meşhur hadislerdendir. Allah'ın münasip adlarını münasip yerlerde çağıracaksın. Rahmet yerini rahmet yerde çağıracaksın. Keram yerini keramet yerinde çağıracaksın. Duadan umut kesmeyeceksin. Demeyeceksin ben dua yaptım isticabe etmiyor bana. Bir de duada detay vereceksin. Ya Rabbi beni affet babalarımı, dedelerimi, dedemin dedesini, e, sülalemi hepsini sayacaksın. Bu şeydir, e, güzeldir. Ne kadar kitap ve sünnetten dua etmek bunlar güzeldir. Onun haricinde olmaz. Mübalağa sesini yükseltmede dua yapmayacaksın. Bu nedir? Adaba aykırıdır. Sesin şey olsun, e, ağlayarak e, e, yapay ağlamakla dua yapılır yapılmaz. Bu güzel değil. E, vesaire bunun gibi dualar e, güzel değil. Bunlardan mümin uzak olması lazım. Yani kısacası bir mümin duanın fıkhını bilmesi lazım. Adabını bilmesi lazım. E, bu dua ilgili e, faziletiyle ilgili meseledir. Ama bu bir şey kaldı. Ee, duadan sonra elini yüzüne silebilir mi? Bunun bu konuda alimler ihtilaf etmişler. Çünkü hadisler mütereddittir bu konuda. Bir kısmı hadis sahih hadis olmadığı için bu konuda hadisler hepsi zayıftır ama alimler diyorlar birbirini güçlendiriyor. Onun için bazı alimler demişler olur, bazıları demiş olmaz. Elini silmek olmaz. Bu o kadar önemli bir mesele değil. Yani eğer insanlar inanıyorsa duanı yaptıktan sonra elini silse e, şeydir. Ama racih olan Allahu alem racih olan bizim alimlerimiz tercih ettiği mesele büyük alimlerimizde el silinmese daha afzaldır, daha evledir. Ama silene de inkar edemeyiz. Yani o kadar muhalefet değil bu. Yani bir büyük bir bid'at değil. Ama hakkı tercih eden, fıkhın inceliğini bilen yapmaması daha evledir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.